illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program Pure Dharma on Radio Thailand ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริง ทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย read and presented by Venerable พระภัยบูรณ์อภิปุณโน from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดย ท่านพระอาจารย์ภัยบูรณ์อภิปุณโนวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี The people who consider him a fool are unskilled in the Dhamma เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว อสุรินทกะปารตวาชพราม ได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งยิ่งนัก ภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งยิ่งนัก พระผู้มีพระภาคทรงประกาศธรรมะ โดยประยายเป็นนันมาก เปรียบเหมือนบุคคลผู้หงายของที่คว่ำอยู่ เปิดของที่ปิดอยู่ บอกทางแก่คนหลงทาง หรือว่าจุดประทีปไว้ในที่มืด ผื่อว่าคนมีตาจะได้เห็นรูปฉันใดก็ฉันนั้น ข้าพระองค์ขอถึงพระผู้มีพระภาค กับพร้อมพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะ ขอข้าพระองค์พึงได้บรรพชา อุปสมบทในสำนักของพระกุดมผู้เจริญเทิด When this was said, the Brahmin Asurindaga Bharatavaja said to the blessed one, Magnificent, Master Gautama. magnificent, Master The Dhamma has been made clear in many ways by the Master Gotama, as though he were turning upright what had been turned upside down, revealing what was hidden, showing the way to one who was lost, or holding up a lamp in the dark for those with eyesight to see forms. I go for refuge to Master Gotama and to the Dhamma, and to the p i k u Sangha. May I receive the going forth under Master Gotama. May I receive the higher ordination. อสุรินทกะพารัตวาชพรามได้บรรพชาอุปสมบทแล้ว ในสำนักของพระผู้มีพระภาค ก็ท่านพระอสุรินทกะพารัตวาชะ อุปสมบทแล้วไม่นาน ก็หลีกออกเร้นอยู่แต่ผู้เดียว ไม่ประมาท มีความเพียรมีตนส่งไปแล้วอยู่อย่างนั้น ไม่นานนักก็ได้กระทำให้แจ้งถึงที่สุด แห่งคุณวิเศษอันยอดเยี่ยม อันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ซึ่งกุลบุตรทั้งหลาย ผู้ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนโดยชอบ มีความต้องการด้วยปัญญาอันยิ่ง เข้าถึงได้ในปัจจุบันและแหลอยู่ท่านได้ทราบว่า การเกิดสิ้นแล้ว รมจรรย์ได้อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้ว กิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีก ก็ท่านพระอสุรินทกะปารัตวาชะ ได้เป็นพระอรันรูปหนึ่งในบรรดาพระอรันทั้งหลาย ดังนี้แหละ Then the Brahmin of the Bharatavasha clan received the going forth under the blessed one he received the higher ordination, and soon, not long after his higher ordination, dwelling alone, withdrawn, diligent, ardent, and resolute, the venerable Bharatavaja, by realizing it for himself with direct knowledge, in this very life, entered and dwelt in that unsurpassed goal of the holy life for the sake of which clansmen rightly go forth from the household alive into homelessness. He directly knew, destroyed his birth, the holy life has been lived, what had to be done has been done. There is no more for this state of being. And the venerable Bharadvaja became one of the Arans. มีในอีกสมัยหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคก็ยังคงประทับอยู่ที่พระวิหารเวรวันอันเป็นที่พระราชทานเหยื่อแก่กระแตในเขตพระนครราชกฤห์ในที่นั้นพิลังคีกะปารัตวาชพราม ได้ยินว่า มีพรามสกุลปารัตวาชาผู้อื่น ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในสำนักของพระสมณโคดมดังนี้แล้ว ก็โกรธขัดใจ จึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นแล้วก็ได้ยืนนิ่งอยู่ณนะที่ส่วนโคนข้างหนึ่ง On one occasion the blessed one was dwelling at Rajaga in the bamboo grove the squirrel sanctuary the Brahmin Bilingika b h a r a d a v a j a heard that the Brahmin of Bharadvaja clans has gone forth from the householder life into homelessness under the ascetic Gautama. Then he, angry and displeased, he approached the blessed one and silently stood to one side. ลำดับนั้น ของพิลังค้กะบารัตวาชปรามนั้น ด้วยใจของพระองค์แล้ว จึงได้ตรัสกับพิลังค้กะบารัตวาชปรามด้วยคำที่ผูกเป็นคาถาว่า ผู้ใดประทุษร้าย ต่อคนผู้ไม่ประทุษร้าย เป็นบุรุษผู้หมดจดไม่มีกิเลสเป็นเรื่องยั่วยวน บาปย่อมกลับสนองผู้นั้น ผู้เป็นผ่านนั่นเอง เปรียบเหมือนทุลีอันละเอียดที่บุคคลซัดไปสู่ที่ทวนลมฉันนั้น Then the blessed one, having known with his own mind the reflection in the Brahmin Bilangika Bharatavacha's mind, addressed him in stanza. If one wrongs an innocent man, a pure person without blemish. The evil falls back on the fool himself, like fine dust thrown against the wind. เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว พิลังกิกาปารัตวาชพรามได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าไพเราะนักพระเจ้าข้าไพเราะนักพระเจ้าข้า พระโคดมผู้เจริญทรงประกาศพระธรรมโดยอเนกปริยายเป็นอันมาก เปรียบเหมือน เปรียบเหมือนการหงายของที่คว่ำอยู่ เปิดของที่ปิดอยู่ บอกทางแก่คนหลงทาง หรือว่าจุดประทีปไว้ในที่มืดเผื่อว่าคนมีตาจะได้เห็นรูปฉันไหนก็ฉันนั้น ข้าพระองค์ขอถึงพระโคดมผู้เจริญกับพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่ง ขอข้าพระองค์พึงได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระโคดมผู้เจริญเถิด When this was said, the Brahmin Bilangika Bharatavashapram said to the blessed one, "Magnificent, Master Gautama, magnificent, Master Gautama. The Dhamma has been made clear in many ways by Master Gautama, as though he was turning upright what had been turned upside down, revealing what was hidden, showing the way to one who was lost, all holding up a lamp in the dark for those with eyesight to see forms. I go for refuge to Master Gotama, and to the Dhamma, and to the Bhikkhu Sangha. May I receive the going forth, and an higher ordination under Master Gotama. พิลังกิกาปารัตบาชพรามได้บรรพชาอุปสมบท ก็เมื่อท่านพิลังคิกะปารัตวาชะ อุปสมบทแล้วไม่นาน หลีกออกเร้นอยู่แต่ผู้เดียว ไม่ประมาท มีความเพียรเผากิเลสมีใจเด็ดเดียวอยู่อย่างนี้ ไม่นานนัก ก็ได้กระทำให้แจ้ง ซึ่งที่สุดแห่งคุณวิเศษอันยอดเยี่ยม อันเป็นที่สุดแห่งการประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งกุลบุตรทั้งหลาย ผู้ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือน ต้องการอยู่ ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันนี้ ได้ทราบชัดว่า การเกิดสิ้นแล้ว พรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้ว กิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีก ก็ท่านพระภารตวาชานี้ ได้เป็นพระอรันรูปหนึ่ง ในบรรดาพระอรันทั้งหลาย ดังนี้แหละ Then the Brahmin of the Bharadvaja clan received the going forth and the higher ordination, and soon not long after his higher ordination, dwelling alone, withdrawn, diligent, ardent, and resolute, the venerable Bharatavaja, by realizing it for himself with direct knowledge, in this very life entered and dwelt in that unsurpassed goal of the holy life, for the sake of which clansmen rightly go forth from householder life into homelessness. He directly knew, destroyed his birth, the holy life has been lived, what had to be done has been done. There is no more for this state of being. and the venerable b h a r a d a v a j a became one of the arahants ภิกษุทั้งหลาย สังขารทั้งหลาย ไม่เที่ยง สังขารทั้งหลาย ไม่ยั่งยืน สังขารทั้งหลาย เป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้ เพียงเท่านี้ ก็พอแล้ว เพื่อจะเบื่อหน่าย ในสังขารทั้งปวง พอแล้ว เพื่อจะกลายกำหนัด พอแล้วเพื่อจะปล่อยวาง Because conditioned phenomena are impermanent. Conditioned phenomena are unstable. Conditioned phenomena are unreliable. It is enough to become disenchanted with all conditioned phenomena, enough to become dispassionate toward them, enough to be liberated from them. ภิกษุทั้งหลายขุนเขา สิเนรุ โดยยาว 84,000 โยชน์โดยกว้าง 84,000 โยชน์ยังลงในมหาสมุทร84,000 โยชน์สูงขึ้นจากผิวพื้นสมุทร84,000โยชน์ p ิ c k l Sineru, the king of mountains, is 84,000 yojanas in length and 84,000 yojanas in width. It is submerged 84,000 yojana in the great ocean, and rises up 84,000 yojanas above the great ocean. มีสมัย หลายร้อยปี หลายพันปี หลายแสนปี ที่ฝนไม่ตกเลย เมื่อฝนไม่ตกตลอดเวลาเท่านี้ ป่าใหญ่ๆ อันประกอบด้วยพืชกามปูตกาม ไม้หยวกยา และหญ้าทั้งหลาย ย่อมเฉา เหี่ยวแห้ง มีอยู่ไม่ได้ นี้ฉันใด สังขารทั้งหลาย ไม่เที่ยงฉันนั้น สังขารทั้งหลายไม่ยั่งยืนฉันนั้น สังขารทั้งหลาย เป็นสิ่งที่บังอะไรไม่ได้ ฉะนั้นเพียงเท่านี้ ก็พอแล้ว เพื่อจะเบื่อหน่ายในสังการทั้งปวง พอเพื่อจะกลายกำหนัด พอเพื่อจะปล่อยวาง There comes a time, because when rain does not fall for many years, for many hundreds of years, for many thousands of years, for many hundreds of thousands of years. When rain does not fall, seed, life, and vegetation, medicinal plants, grasses, and giant trees of the forest wither and dry up and no longer exists. So impermanent are conditioned phenomena, so unstable, so unreliable. It is enough to become disenchanted with all conditioned phenomena, enough to become dispassionate toward them, enough to be liberated from them. ภิกษุทั้งหลาย ซึ่งในการบางครั้งบางคราว โดยการล่วงไป แห่งการนานไกล ดวงอาทิตย์ดวงที่สอง ย่อมปรากฏ เมื่อดวงอาทิตย์ ดวงที่สอง ปรากฏ แม่น้ำน้อย หนอง บึง ทั้งหมด ก็งวนแห้งไป ไม่มีอยู่ นี้ฉันใด สังการทั้งหลายไม่เที่ยงฉันนั้น สังการทั้งหลายไม่ยั่งยืนฉันนั้น สังขารทั้งหลายเป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้ฉะนั้น เพียงเท่านี้ พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่าย ในสังการทั้งปวง พอเพื่อจะคลายกำหนัดพอ เพื่อจะปล่อยวาง There comes a time, Pico, after a long time, a second sun appears. With the appearance of the second sun, the small rivers and lakes dry up and evaporate and no longer exist. So impermanent are conditioned phenomena, so unstable, so unreliable. It is enough to become disenchanted with all conditioned phenomena, enough to become dispassionate toward them, enough to be liberated from them มีสมัยซึ่งในการบางครั้งบางคราว โดยการล่วงไปแห่งการนานไกล ดวงอาทิตย์ดวงที่สาม ย่อมปรากฏ เมื่อดวงอาทิตย์ดวงที่สามปรากฏ แม่น้ำสายใหญ่ๆ เช่นแม่น้ำคงคา ยุมนาอาจิรวดีสารภู และมหานที ทั้งหมดก็งวดแห้งไป ไม่มีอยู่ นี้ฉันใด สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงฉันนั้น สังขารทั้งหลายไม่ยั่งยืนฉันนั้น สังขารทั้งหลายเป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้ฉันนั้น There comes a time when after a long time a third sun appears. With the appearance of the third sun the great rivers, the Ganges, the y u m u n a the Ajaravati, Sarapu, and Mahi, dry up, and evaporate, and no longer exist. So impermanent are conditioned phenomena, so unstable, so unreliable. ภิกษุทั้งหลายมีสมัยซึ่งในการบางครั้งบางคราว โดยการล่วงไป แห่งการนานไกล ดวงอาทิตย์ดวงที่สี่ย่อมปรากฏเมื่อดวงอาทิตย์ดวงที่สี่ปรากฏ ทะเลสาบทั้งหลาย อันเป็นที่เกิดแห่งแม่น้ำใหญ่ๆเช่น แม่น้ำคงคายุมนาอาจิรวดีสารภูและหมานาที ทะเลสาบเหล่านั้นทั้งหมดก็งวดแห้งไป ไม่มีอยู่ นี้ฉันใด สังการทั้งหลายไม่เที่ยงฉันนั้นสังการทั้งหลายไม่ยั่งยืนฉันนั้นสังการทั้งหลายเป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้ฉะนั้น There comes a time when after a long time a fourth sun appears with the appearance of the fourth sun the great lakes from which those great rivers originate. Those great lakes dry up and evaporate and no longer exist. So impermanent are conditioned phenomena, so unstable, so unreliable. พิสุทธิ์หลายมีสมัย ซึ่งในการบางครั้งบางคราว โดยการล่วงไปแห่งการนานไกล ดวงอาทิตย์ดวงที่ห้าย่อมปรากฏ เมื่อดวงอาทิตย์ดวงที่ห้าปรากฏ น้ำในมหาสมุทรที่ลึกร้อยโยชน์ก็งวดลง น้ำในมหาสมุทรที่ลึกสองร้อยโยชน์มหาสมุทรที่ลึกแม้เจ็ดร้อยโยชน์ก็งวดลง เหลืออยู่เพียงชั่วเจ็ดต้นตาลก็มี งวดลงเหลืออยู่เพียงชั่วห้าต้นตาลงวดลงเหลืออยู่กระทั่งชั่วหนึ่งต้นตาลงวดลง เหลืออยู่เพียงชั่วเจ็ดบุรุษ งวดลงเหลืออยู่เพียงชั่วครึ่งบุรุษก็มี งวดลงเหลืออยู่เพียงแค่สะเอว เพียงแค่เขา่า เพียงแค่ข้อเท้า กระทั่งเหลืออยู่ลึก เท่าน้ำในรอยเท้าโค ในที่นั้นนเช่นเดียวกับน้ำในรอยเท้าโคเมื่อฝนเม็ดใหญ่ เริ่มตกลงในฤดูศาสตร์มาในที่นั้นน เพราะการปรากฏขึ้นแห่งดวงอาทิตย์ดวงที่ห้าน้ำในมหาสมุทรไม่มีอยู่แม้สักว่าองคุลีเดียว นี้ฉันใด สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงฉันนั้น สังขารทั้งหลายไม่ยั่งยืนฉันนั้น สังขารทั้งหลาย เป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้ฉันนั้น เพียงเท่านี้ก็พอแล้ว เพื่อจะเบื่อหน่าย ในสังการทั้งปวง พอแล้วเพื่อจะกลายกำหนัดพอแล้วเพื่อจะปล่อยวาง There comes a time after a long time when a fifth sun appears with the appearance of the fifth sun the waters in the great ocean sink by a hundred yojanas two hundred 300 up to 700 yojanas. The water left in the great ocean stands at the height of seven palm trees, at the height of six palm trees, four, three, a mere palm tree. The water left in the great oceans stands at the height of seven fathoms, at the height of three fathoms, a fathom, half a fathom, up to the wrist, up to the knees, up to the ankles, just as in the autumn, when thick drops of rain are pouring down, the waters stand in the hoof prints of cattle here and there. So the waters left in the great ocean will stand here and there in pools the size of the hoof prints of cattle. With the appearance of the fifth sun, the water left in the great ocean is not enough even to reach the joint of one's fingers. So impermanent are conditioned phenomena, so unstable, so unreliable. ภิกษุทั้งหลายย่อมมีสมัย ซึ่งในการบางครั้งบางคราว โดยการล่วงไปแห่งการนานไกล ดวงอาทิตย์ดวงที่หกย่อมปรากฏพระความปรากฏ แห่งดวงอาทิตย์ดวงที่หกพื้นแผ่นดินนี้ และกุนเขาเสนรุก็มีควันขึ้น ยิ่งขึ้นและยิ่งขึ้น เปรียบเหมือนเตาเผาหม้อ อันนายช่างหม้อสุมไฟแล้ว ย่อมมีควันขึ้นขโมง ยิ่งขึ้นและยิ่งขึ้น นี้ฉันใดสังการทั้งหลายไม่เที่ยงฉันนั้นสังการทั้งหลายไม่ยั่งยืนฉันนั้นสังการทั้งหลายเป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้ฉะนั้น There come a time after a long time when the sixth sun appears with the appearance of the sixth sun the great earth, and Sineru, the king of mountains, smoke, fume, and smolder, just as a potter's fire, when kindled, first smokes, fumes, and smolders. So the appearance of the sixth sun, the great earth, and Sineru, the king of mountains, smoke, fume, and smolder. so impermanent are conditioned phenomena, so unstable, so unreliable พิสุทั้งหลายย่อมมีสมัย ซึ่งในการบางครั้งบางกล่าว โดยการล่วงไปแห่งการนานไกล ดวงอาทิตย์ดวงที่เจ็ดย่อมปรากฏพระความปรากฏขึ้นแห่งดวงอาทิตย์ดวงที่เจ็ดพื้นแผ่นดินนี้ และขุนเขาเสนรุ ย่อมมีไฟลุกโป่งโป่งมีเปลวเป็นอันเดียวกันหมด เมื่อพื้นแผ่นดินนี้ และขุนเขาสิเนรุ อันไฟเผาอยู่ไม่อยู่อย่างนี้ เปลวไฟถูกลมซัดขึ้นไปจนถึงปรมโลก เมื่อขุนเขาสิเนรุ ถูกไฟเผาอยู่ไม่อยู่ วินาศอยู่ อันกองไฟท่วมทับแล้ว ยอดทั้งหลาย ที่สูงร้อยโยชน์บ้างสองร้อยโยชน์ถึงห้าร้อยโยชน์บ้าง ก็พังทำลายไป เมื่อผืนแผ่นดินนี้ และขุนเขาเสนรุ อันไฟเผาอยู่ไม่อยู่ กี่เท่าและขมเหาย่อมไม่ปรากฏ เหมือนเมื่อเนยใสหรือน้ำมัน ถูกเผาขี้เท่าและขมเหลาย่อมไม่ปรากฏ นี้ฉันใด สังการทั้งหลาย ไม่เที่ยงฉันนั้น สังขารทั้งหลายไม่ยั่งยืนฉันนั้น สังขารทั้งหลาย เป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้ฉันนั้นเพียงเท่านี้ก็พอแล้ว เพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะปล่อยวาง There comes a time when after a long time a seventh sun appears. With the appearance of the seventh sun, the great earth and Zinero, the king of mountains, bursts into flames, blasts up brightly, and become one mass of flame, as the great earth and Zinero are blazing and burning. The flame cast up by the wind rises even to the Brahma world. As Sineru is blazing and burning, as it is undergoing destruction and being overcome by a great mass of heat, mountain peaks of a hundred yojanas disintegrate. Mountain peaks of two hundred yojanas, three hundred, or five hundred yojanas disintegrate. When these great earth and Sineru, the king of mountains, are blazing and burning, neither ashes nor soot are seen, just as when ghee or oil are blazing and burning, neither ashes nor soot are seen. So it is when the great earth and Sineru, the king of mountains, are ah, blazing and burning. So impermanent are ah, conditioned phenomena, so unstable, so unreliable. It is enough to become disenchanted with all conditioned phenomena, enough to become dispassionate toward them, enough to be liberated from them. ภิกษุทั้งหลาย จะเชื่อว่า พื้นแผ่นดินนี้และขุนเขาสิเนรุ จะลุกไหม้จะวินาศจะสูญสิ้นไปได้ นอกเสียจากพวกที่มีบทอันตนเห็นแล้ว b e c a u s e who expect those who have seen the truth would think or believe that this great earth and Sineru, the king of mountains, will burn up be destroyed and will no longer Learn exist. about applicable truth, one must know by the words of the Buddha. Over here every day with this program, Pure Dharma on Radio Thailand. ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริง ทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย read and presented by Venerable พระภัยบูรณ์อภิปุณโน from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดย ท่านพระอาจารย์ภัยบูรณ์อภิปุณโนวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี